Azken urte hauetan agertziren liburusken informazioak gainituak izaiten ziren erreformak aski usua gertu baitira. Eta informazio berriak emaiteko eta liburuska berriak ateratzeko hordez, ZBDT sindikatak pentsatu du internetetik tiratzen alden aplikazio bat erreskiago baliagarri zaiten altzela gazteentzat. Michel Arald, ZBDT sindikatokoa. Sur leur telefon, ils programment cette application et elle reprend ben, tout ce qu'il peut y avoir du contenu qu'on avait précédemment dans les livrets, mais réactualisé Informazio ezberdinak atxemaiten dira hor, adibidez, sasoineko lan kontratu batian izan behar diren informazio guziak, laguntza bat ere langilek idaz ditzaten egiazki egiten dituzten orenak, edo beste bat ere, bizitegi bat presionian atxemaiteko bizel egituraren bidez. Zer den egitura hori ere zehaztu dauku Michel Lagaldek. Un saisonnier qui peut prétendre avoir un contrat travail Euh, Il avete bateko kontratua bederen duen sasoilari batek, galdegiten aldu bizeo legiturari kozioa izaitia. Usaian, burrasuek edo ahalak dituzten lagunek dute berme hori segurtatu behar agentzia bati. Gertu mandazkien kozioa. Edo, da, zizet organizmona, ki Eta organismo huri berme ezeiten alda, internetean den dosier bat bete onduan, bizpa hiru egunen buruan errezebitzen den pasaporte bat baliatuz. Garantia ekartzen baitu jabeari hiru urtez. Eta egin molde hori baliagarria ezeiten alda ba sasolarien zat, baita ere deplanzamenduan diren eta kontratu mugatuan diren langileen edo ere ikasleen CFDT Mazezon izeneko webgunean atxemaiten aldira informazio guziak.